22 skirsnis O iš tikrųjų maištį vadovavo kažkokia nežinoma ore plevenanti veržly jėga. Sukilimas staiga Viena ranka pastatė barikadas, o antra užėmė beveik visus įgulos argybos postus. Trumpiau nei per tris valandas, panašiai kaip greitai degantis parako takelis, sukilėliai puoliai ir užėmė arsenalą dešiniajame krante, Merija karališkoje aikštėje, visą mare, Popenkūro, ginklų fabriką, Galjota, Šato D.O., visas gatves prie galių, kairiajame krante veteranų kareivinės, Senpelažį, Mobero aikštė, Demuleno parako sandėlį, visus užkardus. Penkiomis vakaro jie jau buvo Bastilijos, Lenžerį, Blanmanto šeimininkai. Jų žvalgai priejo pergalės aikštį ir kesinosi į banką Ptipero kareivines paštą. Trečdalis Paryžiaus buvo sukilėlių rankose. Visose punktuose kova įgavo gigantišką užmojį, nusiginklavimai, namų kratos, greitas ginklininkų krautuvių užėmimas pasitarnavo tam, kad akmenų kruša, kuria prasidėjo kautynės, virstų kulkų kruša. Apie šeštą valandą vakaro Somono pasažas tapo kautinių lauku. Maištininkai turėjo užėmę vieną jo galą, kariuomenė kitą. Susišaudimas vyko nuo vienų ir kitų tvoros grotų. Vienas stebėtojas, vajotojas, šios knygos autorius – nuėjęs iš arti pasižiūrėti vulkano, atsidūrė pasaže tarp dviejų ugnių. Apsisaugoti nuo kulkų jis galėjo tik slėpdamasis už apvalių puskolonių, skiriančių krautuves. Beveik pusvalandį jis išbuvo šioje keblioje padėtyje. Tuo metu būgnais buvo duotas signalas rinktis. Nacionaliniai gvardiečiai skubiai ėmė renktis ir ginkluotis, būrei pajudėjo iš merijų, pulkai patraukė iš kareivinių. Priešais Inkaro pasažą vienas būgninkas gavo smūgį durklų. Gulbės gatvėje apsupo 30 jaunų vyrų, kurie supjausti jo būgną ir atėmė iš jo kardą. Dar vienas buvo nudėtas Grenje Sen Lazaro gatvėje, Mišelyje Konto gatvėje. Trys karininkai krito negyvi vienas paskui kitą. Daug municipalinių gvardiečių sužeistų Lombardo gatvėje traukėsi. Prieš Batavijos kiemą nacionalinės gvardijos dalinys rado raudoną vėliavą su tokiu užrašu. Respublikinė revoliucija numeris 127. Ar tai iš tikrųjų buvo revoliucija? Sukilimas paverti Paryžiaus centrą kažkokią neprieinamą painę didžiulę citadelę. Čia buvo sukilimo žydinys. Čia glūdėjo visa dalyko esmė. Visur kitur vyko tik smulkų susidūrimai. Centre lygi šiol dar nebuvo kovų ir ta tai rodi, kad viskas bus nulemta čia. Kai kuriuose pulkose kareiviai sviravo, o tai dar didino siaubingą baigties nežinomybę. Kareiviai prisiminė liaudės ovacijas, kuriomis 1830 metais buvo sutiktas 53 linijinio pulko neutralumas. Du bebaimiai vyrai išbandyti didžiuosiuose karuose, maršalas Lobo ir generolas Bižo vadovavo kariuomeniai. Biužol buvo Lobo žinioje. Nuoroda. Maršalas Lobo vadovavęs Paryžiaus nacionaliniai gvardijai po to, kai atsistatydino Lafayetas. Generolas Biužo, buvęs Napoleono karininkas Liepos monarchijoje 1834 metų liaudės sukilimo būdelis, svarbiausias skerdinių Transnoneno gatvėje organizatorius. Nuorodos pabaiga. Dideli patruliai sudaryti iš linijinių batalionų su ištisom nacionalinės gvardijos kuopom aplinkui, vadovaujami policijos komisarų juosinčių šarfais, žvalgė sukilėlių užimtas gatves. Sukilėliai savo ruoštų statė sargybos kryžgatviuose ir akiplėšiškai siunti patrulius už barikadų rajonų. Abeji stebėjo vieni kitus. Vyriausybė turėdama savo žinioje visą armiją vis delsė. Artėjo naktis, senmerys suskambo aliarmo varpai – Tuometinis karo ministras maršalas Sultas, Austerlico dalyvis visą tai stebėjo gana niūriai. Nuoroda. Aliarmo varpai, sugaudę Senmery vienolyno varpinėje, buvo 1832 metų liaudė sukilimo signalas. Vienolyno mūrinis aptvaras ir prie jo prieinančios barikados virto svarbiausia respublikonų citadele, jų herojiško priešinimus į karališkai kariuomeniai ir nacionaliniai gvardijai centru. Nuorodos pabaiga. Šie seni jūrų vilkai pripratė prie taisyklingų karinių veiksmų ir turi vienintelį jėgos bei vadovavimo šaltinį taktiką, šį kautinių kompasą visiškai neteko orientacijos atsidūrė prieš didžiulę kunkuliuojančią bangą, kuri vadinama liaudės rūstybę. Revoliucijos vėjo negalima valdyti – Priemeščio nacionaliniai gvardiečiai atbėgo paskubomis ir netvarkingai. Vienas 12 lengvosios kavalerijos pulko batalionas šuoliais atlikė į Sendenį. 14 lininis pulkas atskubėjo iš Kurbevua. Karo mokyklos baterijos įsirengė ugnevietę karuselės aikštėje. Iš Venceno miško leidosi patrankos. Tuilery tuštėjo. Louis Filipas buvo visiškai ramus. Penktas skyrius – Paryžiaus savotiškumas. Kaip jau esame sakę, Paryžius per dviejus metus buvo matęs ne vieną sukilimą. Paprastai įskyrus sukilusius kvartalus, Paryžiaus veidas maišto metu esti nuostabiai ramus. Paryžius labai greitai apsipranta su visko, bet juk čia tik maištas. O Paryžius tiek turi visokių reikalų, kad dėl tokio menkniekio nesijaudina. Tik tokie didžiuliai miestai gali sauliaisti šitokius reginius – Tik jų neapriepiamoje erdvėje gali tuo pat metu sutilpti ir pilietinis karas, ir kažkokia ypatinga rimtis. Kai prasideda sukilimas, kai pasigirsta būgnų tratėjimas, susirinkimo signalai ir alarmų signalai, krautuvininkas paprastai tiek te pasako. Atrodo, kad Sen Marteno gatvėje pjautynės arba Sen Antuano priemestyje. Dažnai jis nerūpestingai priduria kažkur aname krašte – Vėliau, kai jau galima girdėti širdį veriantį kraupų muškėtų pokšėjimą, bei šautuvų salves, krautuvininkas sako, tai jau ten pliekėsi, a? Pamanyk, vis dėlto pliekėsi. Po kiek laiko, jeigu maištas artėja ir ima viršų, krautuvininkas greitai uždaro savo parduotuvę ir skubiai užsitempia mundurą, kitaip tariant, gelbi savo prekes ir pats save statų į pavojų. Susišaudimas vyksta kryžgatvėje, pasaže, aklygatvėje, Užimamos, atiduodamos ir vėl atsimamos barikados, kraujas teka, kartečiai kapoja namų fasadus, kulkos kauna žmonės, gulinčių savo lovose, gatvės nusėtos lavonų. O praėjęs kelias gatves išgirsi biliardo kamolių kaukšėjimą kavinėse. Smalsuoliai šnekas ir juokėsi už poro žingsnių nuo kvartalo, kuriame siautėja karas. Teatrai atidaro savo duris ir rodo vodevilius – Važiuoja fiakrai, praeiviai traukia į svečius pietų. Kartais netame pat kvartale, kur vyksta kautynis. 1831 metais kovotojai nutraukė susišaudimą, praleisdami vestuvininkų vilkstinę. Per sukilimą 1839 metų gegužės 12 dieną Sen Marteno gatvėje mažutis paliegė senukas, traukdamas rankinį vežimėlį, papuošta trispalvių skudurų prikrauta grafinų su kažkokiu gėrimu, važinėjo nuo barikados prie ją apgulusios kariuomenės ir nuo kariuomenės į barikadą, paslaugiai siūlydamas stiklinę antpilo čia vyriausybei, čia anarchijai. Nieko negali būti nuostabesnio. Ir čia glūdi charakteringa Paryžiaus maištų ypatybė, kokios nesutiksi jokioje kitoje sostinėje. Tam būtinai reikalingi du dalykai – Paryžiaus didingumas ir jo linksmumas – reikia būti Voltero ir Napoleono miestu. Tačiau šį kartą 1832 metų birželio 5 dienos ginkluotame žygyje didysis miestas pajuto kažkokią jėgą, rasi dar stipresnę už jį patį. Jis nusigando. Visur atkampiausiuose ir mažiausiai suinteresuotose kvartaluose dienos vidury buvo matyti užrakintos durys, uždaryti langai ir langinės. Drasuoliai ginklavosi, bailiai slėpėsi – dingo ir dikinėjantis, ir su reikalais vaikštantis praeiviai. Daugelis gatvių buvo tokios tuščios kaip ketvirtą valandą ryto. Iš lūpų į lūpas ėjo nerima keliančius smulkmenos, klido nelemti gandai, kad jie užėmė banką, kad vien tik Senmery vienolynė 600 įsitvirtinę bažnyčių ir užsiglaudė už išmuštų sienose šaudomų jangų, kad pėstininkai esą nepatikimi, kad Armanas Karelis – matėsi su maršalu klozeliu ir maršalas pasakęs, visų pirma gaukite pulką. Kad Lafitas sergas, bet vis dėlto jiems pasakęs, aš būsiu su jumis visur, kur tik atsiras vieta neštuvams, kad reikia saugotis, kad naktį atsirasė žmonių, kurie eisė plėšti nuo šalių namų tuščiose Paryžiaus užkampiuose. Čia galima pažinti įsidegusią policijos vaizduotę šią Aną Redcliffe policijos tarnyboje. Nuoroda. Armanas Karelis 1800-1836 žurnalistas keletų istorinių veikalų autorius. Nuo 1830 metų draugė su Tijeru ir Minje leido laikraštį Nacional, populiarų respublikinės buržuazijos sluoksniuose, nusistačiusiuose prieš Liepos monarchiją. Maršalas Klozelis 1772-1842 šimto dienų metu kovojo Napoleono pusėje ir užėmė rojalistų tvirtovę Bordo. Restauracijos metu buvo pasmerktas mirti, bet amnestuotas. Nuo 1827 metų ėjo į parlamentą. Liepos monarchijos laikais buvo vienas iš pirmųjų Alžyro kolonizatorių. Ana Redcliffe 1764-1823 metai. Anglų rašytoja 18 amžiaus pabaigoje ir 19 amžiaus pradžioje populiarių sensacingų siaubo romanų Udolfo paslaptis, Otranto pilis ir kitų autorė. Nuorodos pabaiga. Kad viena baterija stovinti ugniavėtėje Obrylė Bušė, kad Lobo ir Bižo suderinę savo veiksmus ir vidurnaktį ar vėlių vėliausiai švintant keturios kolonos tuo pačiu metu žygiuosinčios į maišto centrą, pirmoji nuo Bastilijos, antroji nuo San Marteno vartų, trečioji iš Grevo aikštės, ketvirtoji iš Galių. Kad taip pat galimas daiktas jo kariuomenė paliksinti Paryžių ir pasitrauksinti į Marso lauką. Kad apskritai nesa žinoma, ko reikia laukti, bet kad tikriausiai šį kartą dalykas esas rimtas. Visiems kėlė nerimą maršalo sulto nerištingumas, kodėl jis lūkuriuojas ir neatakuojas. Jis tikrai buvo labai susirūpinęs. Matyt, senasis liūtas šioje tamsoje užuodęs kažkokią nežinomą pabaisą. Atėjo vakaras, teatrai neatsidarė, jodinėjo suirzę patruliai, kratė praeivius, suiminėjo tartinų žmonės. 9 valandą buvo suimta daugiau kaip 800 žmonių. Policijos prefektūra buvo prigrūsta – Konsieržerį kalėjimas prigrūstas, Forso kalėjimas prigrūstas. Tarp kitko, ilgas požeminis rusys konsieržerį kalėjime, vadinamas Paryžiaus gatve, buvo visas priklotas gabulių šiaudų, ant kurių tysojo daugybė reštotų žmonių. Kažkoks lagranžas lyjonietis savo karštomis kalbomis kėlė jų dvasę. Čiažėjimas šiaudų, ant kurių knipždėjo tie žmonės, buvo panašus į lietaus šnarėsi. Kitose vietose suimtieji miegojo krūvomis atvirame ore vidiniuose kalėjimų kiemuose. Visur buvo jaučiama baimė ir kažkoks Paryžiui nebūdingas virpėjimas. Gyventojai barikadavusi savo būtose, žmonos ir motinos nerimastavo, tolydžio girdėjai sakant, dieve mano, jis dar negrįžo. Tik retkarčiais pasigirsdavo tolimas vežimų dardėjimas. Žmonės stovėdami ant durų slengščio klausėsi gausmų, šūksmų, šurmulio, duslių neaiškių garsų ir sakė, tai kavalerija arba čia šuolių lekia artilerijos šovinių dėžės. Klausėsi trimitų garsų būgnų tratėjimo, šautuvų piškėjimo, o ypač graudaus sen merį varpų gaudimo. Visi laukė pirmo patrankų šūvio. Gatvių kampuose staiga pasirodydavo ir toje jau dingdavo ginkluoti vyrai, kurie šaukdavo, eikite į vidų, ir visi greitai užsklesdavo duris. Vieni kitus klausinėjo, kuo čia baigsis. Juo artėjo naktis, juo labiau atrodė, kad Paryžius kas akimirką vis kraupiau dažosi grėsmingo sukilimo pašvaistis spalvomis. Vienuoliktoji knyga Atomas broliaujasi su uraganu. Pirmas skyrius – keli paaiškinimai apie Gavrošo poezijos kilmę. Vieno akademiko įtaka tai poezijai. Sukilimas įsiliepsnojo liaudžiai susidūrų su kariuomenė prie arsenalo ir tuo momentu, kai prieš akinės eilės ėmė stumtis atgal į minę, lydinčią laidotuvių vežimą ir, taip sakant, per visą bulvarų ilgį gulančią ant teisenos priešakio kilo baisingas atoslūgis. Visa žmonių kamšati sujudo, eilės pakriko, visi leidosi bėgti, sprukti iš čia gelbėtis, vieni ragindami pulti, kiti nubalė iš baimės – Didžiulė žmonių upė tekėjusi bulvarais, beregint persiskyrė, užtelėjo iš krantų į dešinį ir į kairę ir iškart įsilėjo srautais į du šimtus gatvių, tekėdama upeliais, lyg įsiveržusi pro užtvangos angas. Šį akimirksnį kažkoks apdriskęs vaikėzas, kuris leidosi Menil Montano gatve, laikydamas rankoje žydinčios raudonosios akacijos šakutę, Ką tik nuskintą Belvilio priemiščio aukštumose pamatė prieš senienų pardavėjos krautuvę ant prekydėžė seną balninį pistoletą. Jis numetė savo žydinčią šakutę ant gatvės grindinio ir sušuko, motin, kaip tu ten vadinies, aš iš jūsų pasiskolinsiu šitą mašinėlę. Ir nudūmė nešinas pistoletu. Po kokių dviejų minučių persigandusių buržuo banga plūdusi Amelo ir Žemąją gatvėmis susitiko berniuką mojuojantį pistoletu ir dainuojantį. Nakties metu tamsu, dienos metu šviesu. Jei kur suskambo dainuška, poniekams ji kaip ašaka. Iš kelio klystate tiesaus, eis krybeločiai, dievas baus. Tai mažasis gavrošas traukė į karą. Bulvarėjus apsižiūrėjo, kad jo pistoletas be gaiduko. Kas sudėjo tą kupletą, į kurio taktą jisai žingsniavo ir visas kitas dainas, kurias progai pasitaikius jis mielai dainuodavo, mes nežinome. Kas žino? Gal jis pats. Antra vertus jis mokėjo visas paplitusias liaudės dainuškas ir prie jų prijungdavo savo paties čiauškėsi. Jis iš daigų pilnas gnomas ir gatvės vaikėzas, iš gamtos balsų ir Paryžiaus balsų suposmuodavo popurį. Prie paukščių repertuaro jis pridėdavo dirbtuvių repertuarą. Jis pasižinojo su tapytojų mokiniais, su šia jam gimininga paderme – Rodos tris mėnesius jis dirbo spaustuvės mokiniu. Kartą jam teko nueiti su kažkokiu pavedimu pas poną Baur Lormeną, vieną iš keturiasdešimties nemirtingųjų. Gavrošo būta gameno turinčio ryšių su literatūra. Berods Gavrošas nė neįtarė, kad tą darganotą, lietingą naktį pasiūlydamas tiedvį mažiuliam savojo dramblio vaišingumą, jis atliko apvaizdos vaidmenį savo paties broliukams. Broliams vakare, tėvui rytą. Štai kokia buvo jo naktis. Auštant palikęs baleto gatvę, jis greitai sugrįžo pas dramblį, meistriškai ištraukė iš jo abu du piplius, pasidalijo su jėdvim kažkokiais jo paties pasirūpintais pusryčiais, paskui nuėjo savo patikėdamas juos gerai motinai gatviai, kuri, galima sakyti, išauklėjo ir jį patį. Jos palikdamas Gavrošas paskyrė pasimatymą vakaretoje, pačioje vietoje ir atsisveikindamas pasakė šitokią kalbą. Skeliu kitaip tariant, dumiu, arba, kaip sakoma, karaliaus rūmose sprunku. Pipliai, jei nesurasi tėvelių ir mamytės, grįžkit vakare čia. Aš jums parūpinsiu vakarienis ir judu paguldysiu. Berniukai paimti kokio policininko ir nugabenti į nuovadą, ar pavokti kokio fokusininko, ar stačiai paklydę didžiuliame kiniškame Paryžiaus galvosukyje, nesugrįžo. Dabartinio socialinio pasaulio dugnas pilnas tokių dingusių pėdsakų. Gavrošas daugiau jų nebematė. Dešimt ar dvylika savaičių praslinko nuo tos nakties. Ne vieną kartą jis kasys į pakaušį ir save klausė, kur po velnių dingo mano vaikai. Tuo tarpu jis su pistoletu rankoje priejo pont Ošų gatvę. Pastebėjo, kad toje gatvėje atidaryta tik viena krautuvė ir būtent dėmesio vertas dalykas – cukrainė. Apvaizda teikė progą dar kartą suvalgyti obolinį piragaitį prieš leidžiantis į nežinomybę. Gavrošas staptelėjo, pasirausė lėmenis kišenaitį, išvertė kitas kišenės ir nieko neradęs, net nie vienosų ėmė šaukti. Gelbėkit! Sunku netekti paskutinio gyvenime piragaičio. Bet tai nesukliudė Gavrošui žengti toliau savo keliu. Po dviejų minučių jis buvo Sen Louis gatvėje. Eidamas per park rojalio gatvį, jis pajuto reikalą atsilyginti savo už neprieinamą obolinį piragaitį ir su didžiuliu malonumu ėmė dienos vidury draskyti spektaklių afišas. Truputį tolėliau pamatęs būrį sveikata trykštančių praeivių, kurie jam pasirodė esą namų savininkai, jis gūštelėjo pečiais ir jos palidėjo šiuo filosofinis tulžies spjūviu. Kokie jie riebus tie rentininkai! ir punta gyja prisikemša gužius geriausių valgių, o paklauskite juos, ką jie daro su savo pinigais, jie patys nežino. Stačiai jos ryja štai kas, ryja kiek telpa. Antras skyrius Gavrošas žygiuoja. Mojuoti gatvės viduryje pistoletu be gaiduko – Tokios didelės visuomeninės reikšmės darbas jo Gavrošas jautė, kad jo įkarštis didėja su lyg kiekvienu žingsniu. Dainuodamas Marselietę, Jis protarpiai šūkteldavo, viskas eina kuo puikiausiai. Man gerokai skauda kairė letina, aš susitrenkiau savo reumatizmą, bet esu patenkintas piliečiai. Laikykitės, buržuą, jūs man pačiaudysite nuo mano kurstomųjų dainuškų. Kas gyra tie šnipeliai? Šunų veislį. Ne, po šimts nereikia įžeidinėti šunų. O juk man būtų gera turėti šuniuką prie pistoleto. Šigien prancūziškai šuo, o taip pat ir gaidukas. Aš ėjau bulvaru, mano bičiuliai, ten karšta, ten viskas verda, konkuliuoja metas, nuo puodo putas nugriepti, pirmin vyrai. Tegu laukus užlėja priešų kraujas, aš dedu galvą už tėvynę, nepamatysiu daugiau savo meilužės, ne, ne, gana nini. Bet neėmu į galvą, tik gyvoja džiaugsmas, muškime svelniai rautų, pakanka jau man despotizmo. Ta akimirka pargriuvo pro šalį jojusio nacionalinės gvardijos ulono arklys – Gavrošas pasidėjo pistoletą ant grindinio ir pakėlė raitelį, paskui padėjo pakelti ir arklį, po to vėl pasiėmė pistoletą ir nutraukė toliau. Torinjį gatvėje buvo tylu ir ramu. Šis abejingumas būdingas marė, ryškiai kontrastavo su didžiuliu užmu aplinkui. Prie vienų durų slengščio šnekučiavo keturios kumutis. Škotijoje žinomi raganų trijo, o Paryžiuje kumučių kvartetai ir pranašysti. Tu būsi karalius – Taip pat niūriai galėjo būti mesta Bonapartui Boduaje kryžgatvėje, kaip kadaise buvo mesta Magbetui ar Miuiro šilainėje. Nuoroda. Šito įlaumų pranašystė Šekspyro Magbetas sukursto herojos garbėtrošką ir jį pastumė į nusikaltimus. Nuorodos pabaiga. Tai būtų buvęs beveik toks pat kranksėjimas. Tačiau turin jį gatvės kumutis buvo užsiėmusios tik savo reikalais. Tai buvo trys durininkės ir skudurninkė su savo pintine bei kabliu. Atrodė, kad visos keturios stovi prie keturių senatvės kerčių – karšaties, sugūrimo, negalios ir liūdėsio. Skudurninkė buvo romi. Visuomenėje gyvenančioje keturių vėjų pagairėje skudurninkė žemai lenkėsi. Durininkė proteguoja. To priežastis glūdi krūvoje atmatų prie gatvės tulpelio. Jį esti tokia, kokios nori durininkė, sriebi ar liesa, kaip šauna į galvą tam, kuris užluoja į krūvą. Pastaiko, kad šluota esti gero širdies. Tas kudurininkė buvo dėkinga savo pintinės tiekėjoms, ji šipsojosi trims durininkėms. Ir kokią šypseną, jų pokalbis buvo maždaug šitoks. Beje, ar jūsų katė vis dar tokia pikčiurna? Dieve mano, katės pačio, žinote, iš prigimties šunų priešai. Šunys tai jomis gali skūstis, o žmonės irgi. Betgi kačių blusos neina prie žmonių. Su šunimis dar nebūtų tiek bėdos, bet jie pavojingi. Atsimenu, vienais metais šunų buvo tiek privisė, jog teko apie juos rašyti laikraščiuose. Tai buvo tais laikais, kada Tiulerys sode Romos karaliaus vežimuką traukdavo dideli avinai. Ar atsimenate Romos karalių? o man labiau patiko Bordo kunigaikštis. O aš pažinojau Liudviką 17, aš labiau myliu Liudviką 17. O jautina, kad pabrango, ponia Patagon. Ak, ne, nešnekėkite, mėsininkai stačiai bjaurybė, šlykščios bjaurybės, begauni tik mėsgalius. Čia įsitirpė skudurninkė, tai, ponio, su prekyba prasti reikalai. Atmatose nieko doro nerasi, niekas nieko neišmeta, viską suvalgo – Yra žmonių ir už jūs neturtingesnių teta varguliam. Tiesa, tiesa, įtaigiai, atsakė skudurininkė, aš vis dėlto turiu profesiją. Visos kiek patilėjo, paskui skudurninkė, neatsilaikydama prieš norą pasigirti, būdinga žmogaus prigimčiai pridūrė. Kai sugrįžtų rytą namo, tai to jau pradedu rušiuoti pintinę. Skirstau sentimentais, matyti jį norėjo pasakyti sortimentais. Šitaip kambaryje susidaro krūvų krūvos – Paskui sudedu skarmalus į pintinę, vaisių likučius į rėčką, paprastus kudurėlius į spintą, o vilnonius į komodą, senus popierius į kampą po langų, tinkamus valgyti daiktus į dubenį, stiklo šukės į žydinį, nuovėtas kurpės už durų, o kaulus į palovį. Gavrošas sustojęs užpakalė klausėsi. Senis, tarė jis, ko jūs čia politikuojat? Iš keturių koserių jį siūptelėjo keiksmų papliupa. Tai niekšas. Kągi jis laiko savo gniauštę? Pistoletą. Sakykit, susimildamo šitoks akiplėša vaikigalis. Tokie nenurims, kol nenuvers valdžio. Gavrošas pilnas panikos atsimokėjo tik to, kad parodė joms ilgą nosį plačiai skleidęs plaštaką. Skudurninkė sušuko. Ak, tu nenaudėlį nudriskės. Ta, kurią kitos vadino ponia Patagon, pasipiktinusi pliaukštelio rankomis. Čia ne prieš gerą, tai jau tikrai – Kaiminystėje yra toks padaužas su barzdikė. Kiekvieną rytą aš jį matydavo einant už parankį su gražole pasipošusią rausvų kyku. O šiandien žiūriu, jis eina su šautuvu už parankis. Pone Bašė sako, kad praėjusią savaitę buvusi revoliucija. Kur čia dabar? Na, ten kur veršis. Pontuoze. O dabar tik pažiūrėkite į šitą su pistoletu, į šitą šelmį nutrūkt galvį. Atrodo, kad celestiniečių rajone pilna patrankų – Kągi dar gali padaryti valdžia su tais nenaudėliais, kurie nežino, ką prasimanyti, kad tik žmonės neturėtų ramybės. O juk jau buvome, bet kun tapo visų nelaimių. Viešpatė dieve mano, juk aš mačiau mūsų vargšę karalienę, kai ją vežė ratose. O dėl to vėl smarkiai pabranks tabakas. Tai niekšybė. O tave piktą dary, aš tikriausiai matysiu po giljotinos kirvių. Kaip tu šliurpsi senieną, atsakė Gavrošas įsišnypštum geriau savo straublį. Ir nutraukė toliau. Priejas grįstąją gatvę prisiminė skudurninkę ir pasakė šį monologą. Bereikalo tu plūsti, revoliucionierius, močiutė, šiukšlių krūva. Šis pistoletas padirbės tavo naudai, kad tu savo pintinėje rastum daugiau to, ką galima valgyti. Netikėtais išgirdo užpakalė kažką atšlepsint. Tai durininkė Patagon vijus jį iš tolo, grumojo kumščių ir šaukė. Ben kartas tu daugiau nieko, aspjaunu į tai iš visų plaučių, atkirto Gavrošas. Netrukus įsėjo pro Lamuanjono rūmus. Ten jis riktelėjo šūkį. Pirmin į kovą. Bet čia jį apimi maudulys. Jis pasižiūrėjo priekaištingai savo pistoletą, lyg mėgindamas jį sugraudinti. Aš einu muštis, tarė jis, o tu štai nemuši. Vienas šuo gali atitraukti dėmesį nuo kito šuns, tai yra nuo pistoleto gaiduko. Pro šalį prabėgo labai liesas pudeliukas, gavrošas sugrudo. Mano vargšas am am, tarė į šuneliui. Tu matyt būsi prarijęs statinę, visi šulai barkšo. Paskui patraukė į Orm Senžerve. Trečias skyrius – teisėtas barzdas kučio pasipiktinimas. Garbusis barzdaskutis sandai pavaręs du mažiulius, kuriems gaurošas atvėrė svetingus dramblio dublius, šito metu buvo savo kirpyklo ir skuto seną kareivį legionierių tarnavus imperijos laikais. Jie šnekučiavo. Suprantama, barzdaskutis kalbėjo su veteranu apie maištą, paskui apie generolą Lamarką, o nuo Lamarko jų kalba nukrypo imperatorių – Jeigu šį barzdą skučių ir kareivio pasigalbėjimą būtų išgirdęs priudomas, jis būtų jį pagražinęs arabeskomis ir pavadinęs – skustuvo ir kardo dialogas. Pone, tarė barzdas kutys, kaip imperatorius laikydavosi ant arklio. Blogai, jis nemokėjo kristi ir niekomet nekrisdavo. O jo žirgai ar buvo gražus, turbūt jis turėjo puikių žirgų – Ta diena, kai jis manyti iki kryžių, aš įsižiūrėjau į jo arklį. Tai buvo pašanki kumelaitė perdėm širma. Jos ausis styrojo joje tolino viena kitos, giliai lenkta nugara, daili galva su juoda žvaigždė, labai ilgas kaklas, stiprus keliai, šonai atsikišė, pečiai nuožulnus, strėnos stambios. Gražus arkliukas, sutiko barzdas kutys. Tai buvo jo didybės arklys. Barzdas Kutys pajuto, kad po tokių reikšmingų žodžių dera truputį patilėti. Jis taip ir padarė, paskui vėl prabilo. Imperatorius buvo sužeistas tik vieną kartą, ar ne, ponė? Senasis kareivis atsakė ramiu ir oriu tonu, kaip žmogus, kuris pats būtų viską matęs. Į Kulną, prie Ratisbonos. Niekomet nebuvau jo matęs taip gražiai apsirengusio, kaip tą dieną. Jis buvo švarutėlis, kaip naujas pinigas. O jūs, ponas veteranė, reikia manyti, ne kartą buvote sužeistas. Aš, paklausė kareivis. Et, niekis, prie Marengo gavau du kardo kirčius į sprandą, prie Austerlico kulką į dešinę ranką, kitą į kairę šlaunį, prie Jenos, prie Fridlando smūgį durtuvų štai šičia, prie Maskvos septynis ar aštuonis durius jėtimi, kur pakliuvo, Prie Liuceno bombos keveldra man sutrupino pirštą. Beje, dar prie Vaterlo gavau kartečias kulkai kulšį. Štai ir viskas kaip puiku mirti kautinių laukia. Su pindarišku patosu sušuko barzdaskutys. Jei kalbėčiau apie save, tai garbės žodis, man atrodo, šimtą kartų geriau gauti į pilvą patranko sviedinį, negu stipti ant sulūžusios lovos nuo kokios nors lygos, išlėto kasdien po truputį su vaistais, kompresai, švirkštynimis ir klizmomis. Jūsų skonis neblogas, tarė kareivis. Vos jis ištarė tuo žodžius, kirpyklą supurti baisus trenksmas. Vitrinos stiklas staiga papuošė žvaigždės pavidalo įskilimas. Barzdas kutys išbliško kaip drobi. Ak, dieve, sušuko jis, taip ir yra. Kas? Patrankos vedinys. Štai jis, tarė kareivis, ir pakėlė kažkokį daiktą riedant ant grindų. Tai buvo akmuo.